Garain nahasi hauetan, gure osasun mentala zaintzea zoin garrantzitsua den. Hainbat aldiz, pentsatu nuen, belaunaldi bat lehenago biziko nintzela, eta ideia honen jatorria da nola irudikatzen dudan, ni bezalako pertsona bat duela zoin bat urte zer asolagabetasunarekin bizitzen ahal zen. Sumatzen dut hori dena okera dela. Badakigu, Euskal Herrian besteak beste, lauro geikoa markada asola gabekoaz urru egon zen. Eta etorkizunari buruzko keska jadanik ongia inguratuta zen gure bizietan. Ene bela eta segitzen dituztenei pentsatzen dudalarik, etorkizunera begira proiektatzeko dugun zailtasuna ulertzen dut. Gure etorkizunari pentsatu, zoin eta nola berrogoita amar urteren buruan, hogeita amar, amar, ondoko urtean, horretan eskortasun handia daiteke, baina orainean bizitzeko motivazioak dit gehiengo zentzurik ematen. Garain hasi honetan, mehatxu klimatikoarekin, krimen kapitalistak ikusiz, gerla, irrepresioa, zapalkuntzaren bidez, oso garantzitsua da gure osasun mentala zaintzea. Bada nola spait, honestasun bat gure militanteen inguru giroetan, gure emozioak ez kontuan hartzeko. Arrazoi material bat badago. Denbora falta, guti izatea, indar beharra eta entzinera duateko erabakia. Baina gure estrategia politikoen maila berean ezariz, gure haultasunak eta gure mugak elkarrekin aipatu behar ditugu jasaiten dugun indarkeria sistemikoa ikusiz, importantea iruditzen zait pausak hartzea, komunikatzea, erretiratzea hots, gure muga individualak onartzea indar kolektiboa bihurtzeko. Kapitalismoak bere gizarte liberalaren bitartez, eguneroko bizitzan ondoeza edo traba gauza naturala eta logikoa dela irakasten digu produktibismoa zerbitzatu behar dugun intentsitatea ulertuz. Gure proiektu irautzaileek beraz, interes handia dute gure osasun mentalaren gaia oso seioski hartzea, gure psikearen inbidualizazio baten trampan ez erortzeko. Fisikoki maratoi bat egiteko, edo manifestazio batean txakurrei ies egiteko trebatzen giren bezala, elkar zaintzen, elkar hitz egiten eta elkar entzuten jakitea epe luzerako estrategia da. Eta denok batera, alienazi hauetatik askatzeko gakoa ere iruditzen zait. Utz diezaiogun indar fisikoa eta basakeria etxai maskulinistari. Eta zaindu ditzagun, xamortasuna, elkartasuna, tresna kolektibo gisa.